ciu arte farita intellecto forigos la lerdadon de lingvoi? La hispana versio de la reteo de Conversation publicigis antau nelonge interesan articolon de professoro Pascual Pérez Paredes el la Universitato de Murcia. Temas pri la eblezzo foie menciata en amas comunicilui che lernado de lingvo e malaperos pro la efficetso de comunicado per artefarita intelecto. Ien afero pri quio esperantisto e havas apartan intereson. Cio devenas de la conata lertezo cae rapidezzo en a AI realigas traducoin. Per gi, du malsam lingvae homoi povas contentige intercomprendigi, usante sian propran de nascan lingvon. Fronte al tiu nova fenomeno, ciu estas senso en lernado de fremde lingvoi, cian rolon havus de nun tiu clopodo. Laula professoro, du eblezoe montrigas. La unua estas catastrofa, relate al lingvo lernado gi conduco sal computila alfabetigo en maniero tutte malsama o la gis nuna. Oni attribuas do al tecnologio absolutan potenzon super la homa conduto ca la sozia organizo. Nur faculoi besonos lerni la novan sistemon en universitata medio. Oni consideras ec la eventualan existon de lingvoi el aliei galaxioi, lao ia speca science fictio quiu proximigas al fantasio. Cio comencigis ciam la computiloi farigis efica rimedo por lerni lingvoin en la dudeca iarcento, cio endangerigis la profession de lingvo instruistoi. Alia eblezzo estas anstato la catastrofisma, la integra. Non oni pensas che AI helpos la homoin lerni alien lingvoin. En niai computiloi ci povas helpi nin scribi cae el preni informoin en maniero pli rapida. Pli facile oni povas capti lexicon en facae campoi, ricevi consiloin pri pli opportuna usado de esprimoi cae grammaticajoi, cae plibonigi niaen textoin. Lerni lingvoin seque ne dependos nur de formalai lezionoi. Cetere, iam de iom da tempo la neformala lernado de lingvoi estas sen duba succeso en la tuta mondo. Ni vidu exemple la furoran funciadon de duolingo. Per AI la legado cae vercado iom shangigios probable. Tio signifos defian tempon por la homo quiu ne resignas pri pensado cae maturigado de sia culturo. Quancam AI sen dube shangios la signifon de lingvae baroi en la mondo, lernado de lingvoi plu estos grava educa laboro dum la sequontae iardecoi, assertas professoro Paredes. Scipovi lingvoin ancora longe estos grava elemento en la competentezzo cae sozia diversezzo. Ci helpas la homan serbon au pli amplexa cae profunda analis capablo. Gi plu estos grava por la homa cogno cae abstracto capablo. Tiu sense, AI estas valora helpilo.